บุ๊กทูสี่สิบเก้าเชฮโลโนกีฬาบาร์เซชคุณออกกำลังกายไหมบาร์เซชมีคนนี้ค่ะดิฉันต้องออกกำลังกาย بله من باید فعالیت داشته باشم ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ من به یک باشگاه ورزشی می روم เราเล่นฟุตบอล ما فوتبال بازی می کنیم บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ گاهی اوقات شنا می کنیم หรือเราขี่จักรยาน یا اینکه دوچرخه سواری می کنیم มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา در شهر ما یک استادیوم فوتبال وجود دارد แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย یک استخر با سونا هم وجود دارد และมีสนามกอล์ฟ و یک زمین گلف هم وجود دارد ทีวีมีอะไรดู تلویزیون چه برنامه ای دارد؟ กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ الان یک بازی فوتبال در حال پخش است. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ تیم آلمان در مقابل تیم انگلیس بازی می کند. ใครกำลังนำ چه کسی برنده می شود؟ ดิฉันไม่ทราบค่ะ نمیدانم ตอนนี้เสมอกันอยู่ فعلا بازی مساوی است ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม داور مسابقه از بلژیک می آید ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ الان پنالتی شد เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ گل یک بر هیچ